vrijdagmiddag en dit is drie uur gewees op pas en dit beteken Memories are made of this life ons in dat de treffers van Toeke tot Nou aangebied dier my, Ludwig Venter en ek hoop julle gaan lekker luister vanmiddag en uh, ja, ek sien Joy sê sy is sommer klaar ingeskakel sy wacht vir die inleidingsliekie en terwyl sy so gesels het, toe gebeur het Joy Swertley daar van Amerika en uh, dit is in Phoenix, Amerika, daar by uh, die dorpie Surprise. Baie welkom by die program vandag en ek geloof, jy gaan het ook geniet. Um, ja, ek het vir julle, uh, wel, ek, ek moet sê, dis uh, min wat ek soveel van my eie ginslinge op een program sit en vandag is die program. Ek sê, ek het een klompie hier so, wat my persoonlijke uh, champions is, hulle is absoluut uh, goeie muziek, ek het het geniet om het op te stel, so ek hoop julle gaan geniet om dit te luister en uh, ja, wees vry en gesels ook saam op die media um, ehm, ok, ek het bijvoorbeeld hier so Europe hulle is the final countdown for Jackson and Jill, Freddy Breck, Guy Korsten uh, eh, George Baker Selection uh, Gunther Kalman um, weet ons nog, Jennifer Rush is hier so, uh, Nina en Frederik, um, Shakespeare's sister, och, hier so is een uh, horrors van mense, is, uh, mens sal hulle nooit op een verhoog kry nie, maar hier so het ek het vir julle gedoen, julle het allemaal, al hierdie mense, op een verhoog, en soos die inleidingslikkie sê, memories are made of this, julle gaan vandag baie, baie, uh, opgehoopte memories wakker ruk dier wat het gebeur toe die plaat gespeel het en sovoorts. Oké, okay, kom ons mors die tyd nie, kom ons skop sommer dadelijk af en ek gaan met die, die uh, toeteldierwinkel sientjes. Petcha Boys is een Engelse popduo wat in, in 1981 in Londen gestig is. Die groep bestaan uit Neil Tennant, hy is die sanger, sletelborde en af en toe doen hy kitaar ook. Chris Lowe Klaverboord eh, en Sanger. Um, die Pet Shop Boys het wereldwijd meer as 100 miljoen plate verkoop en word as die mees suksesvolle deal in die Britse muziekgeschiedenis uh, eh, dier Guinness Book of Records geluis. Ons gaan na hulle groot groot ginsteling luister en dit is Go West, daar waar die son ondergaan, gaan soon toe. Petja Boys, hulle sê Go West. En ek wonder wat het getrigger, wat, wat is daar aan hulle weste kant? Um, dat hulle, dit is so uh, belare type uh, eh, van een liekie. Pet Shop Boys. Right, nou kom ons by een groot, groot groep. Hulle was baie, baie gewild gewees. En ek praat van Queen, Britse rockgroep, 1970 gestig. En hulle is die meest commercieel, succesvolle uh, uh, groep in die geschiedenis. Hulle het meer as 300 miljoen Oehoe, dit is een groot cijfer daar, hoor. Moet nie eens probeer tels en doen. Uh, albums wereldwijd verkoop. Die eerste lede van die groep was Freddie Mercury, hy is hoofdsang genoemd, klavier, en uh, Brian May, hy is hoofdgitaar en sang, Roger Taylor, tromme en sang, en John Deacon, basgitaar. Hulle huidige gashoofdsanger is Adam Lambert. Nou, ons gaan na hulle luister, uh, ook een groote groote van hulle, op al die rugby stadions en atletiek stadions, hoor wie hierdie We are the champions, dear queen. I've done my sentence, but committed no crime. and bad mistakes. I've made a few. my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. O, ja, nee, daar hou hy daar op. Ek het gedoog, die laaste wat hy sê, we are the champions, en dan speel hy so twee noter en sê, of the world. Maar dit het toen nie gebeur nie. Ok, los dit dan. As jylle nie met my wil praat nie, los het. Uh, right, um, ehm, dit was Queen, hy is eindelijk baie, baie talentvol, hierdie uh, Freddie Mercury. Hy het tom van hulle liedjes geskryf en uh, hy is eh, baie klassiek eindelijk meer as wat hy pop is. Uh, vat maar Bohemian Rhapsody. As jy die liekie mooi gaan ontleed, die harmonie en die uh, waar wie inval, dit is so mooi, so mooi uitgewerkt, dat uh, ja, hy is een fantastische uh, samensteller en uh, uh, muzikant. Oké, okay, nou kom ons weer by hierdie Suid-Afrikaanse groep en hulle het in 1964 ontstaan. Aanvankelijk was hulle bekend as Nevadas, en toe word hulle de zombies, voordat Dennis Lynn by hulle aangesluit het, en van daar af is hulle toe voor Jackson en Jill. Uh, eh, hulle eerste plaat, plaaslike groot treffer was Timothy, en uh, dit is in die rolprint, die professor en die prikkelpop of so iets, was die uh, Eh, eh, rolprint en eh, ek dink Karika Keesenkamp het daar aangespeel en sy het omgesing in die rolprint met uh, hulle doen uh, Master Jack en het gestuig door die 18e positie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 nou ons gaan nou luister nie na Master Jack nie dit is een wat ons gewone luister hier is twee van hulle ander groot groot treffers wat mens minder hoor maar uh, ek het hulle langklaas gehoor dis hoe kom ek hulle nou opgesit het eh uh, Four Jackson and Jill. Eerst jyne is Jimmy Come Lightly, man last jylle omgehoor. En dan ook in 1968, Hey Mister, I got what something. Maar in elk geval, kom hy dit. Voor Jackson en Jill, hey mister, 1968, en net voor dit uh, Jimmy Come Lately. Nou, ja, hierdie uh, uh, uh, Jill, um, <laughs> wie sy nou weer? Ach, my wereld. Maar in elk geval, sy het vir my so'n prachtige Afrikaanse accent, wanneer sy Afrikaans praat. Uh, jy sien hoe slat die mens sommer net een blank. Ek, ek, ek weet precies wie sy is, maar ei, nou het ek om wil sê, nou wil hy nie uitkom nie. Maar, in elk geval, ons gaan nou met die program, en, en, en, wie het ons nog wat bygekom het? Ons het vir goeiemiddag, ek hoop dit gaan goed, die program begin sommer al klaar, baie mooi, uh, groet my, vir my pa Henny, en my ma Greta, en sister Lena, ek weet sommer ons gaan muziek baie geniet, groete aan amal wat luister, dankie vir die program. MUZIEK Uh, dankie Letty, dit is Letty daar van Kempton Park, en voordat ek dit kon lees, toe kreeg ek al hierso nog uh, van Henny, dit is aan hom wat die groete gegaan het, en hy sê, goeiemiddag Ludwig, lekker om weer van jou te hoor, hoop dit gaan nog goed om met jou in die garde, uh, ons is die ene oore vir jou mooi program vandag, weet dit gaan weer een treffer wees, soos ek reeds hoor. Ek uh, het amper vergeet to, to remind sis die uh, dochter o, oh, dit is seker Lena want uh, ja, uh, die program maak mense vrijdag net lekker ek hoop jou naweek ook man dit is waar op hy gemak is hy moet nie net jou vrijdag lekker maak hy moet die hele naweek vir jou lekker maak uh, groet aan amal wat saamluister en um, saamluister en geniet die program vandag saam met julle uh, wat wel, wat reeds geluister is. Nou kom ons dan ook by, oe, hier soos Hanley, Hanley van Rooien, ook van Kempton Park, daar waar Letty ook vandaan is, en, en sy sê, sy, sy is ook ingeskakel, ek glo, sy gaan het ook geniet, en wanneer sy ingeskakel is, dan weet ek, André is daar ivers in die achtergrond, en Jakko ook dalk, tenzij hy vir die meisiekie gaan keir het, <laughs> hy, hy het moos nou, eh, uh, uh, eh, aanhangsel gekry en uh, ja, ek geloof die mannetjie is ernstig. Mens kan nie uh, sit in radio luister as jy een uh, prachtige nooitje aan jou sy het nie. Um, ons stap aan. Wie is volgende? Uh, uh, EA. Pieter, Sue en Mark. Hulle was een Switserse muziekgroep. As min uh, muziekante of uh, groepe eindelijk wat uit Switserland uitkomt. Um, maar in elk geval, hierdie Pieter Soe en mm. Mark, hulle was Swits gewees en uh, die eindelijk die plek wat hulle vandaan kom is Bern. Dit is die dorp. Die lere was Pieter Reber, um, Sue Shell en uh, Mark Dietrich. Um, ja, hulle het in Switserland vier keer by die Eurovisie Song Contest verteenwoordig. Pieter Soe en Mark wat ook bekend is vir baie gewilde liekie Cindy. Nou ek eh, weet eh, die klomp wat eindelijk Cindy sing is, uh, is die Cats, ja die Cats. Nou weet nie hoe kom Pieter so en maak ook daarby uit nie, maar ja, uh, meer as een mens kan ons die liekie sing en hulle vermaak ons vandag met Memory Melody, een prachtige liekie, mooie melodie. عندك يكملها prachtige klanke daar, Sue, Pieter en Mark, of althans in volgorde, wil verkies hulle dan eindelijk Pieter Sue en Mark, maar Memory Melody, wat hulle daar vir ons gesing het, hier het nog mense wat aangesluit het by ons, baie welkom by die program vanmiddag, en dit is aan Rina Foster, Um, Boshoff daar van uh, sy is aan Bethlehem en sy, sy, sy luister weer saam uh, dankie vir die program Eh, een uh, ander een wat ook ingeskakel is en gereeld ingeskakel kom, is um, Louisa Heinz Meijer daar van Kroonstad. Sy sê, sy in my smaak in muziek is Damasu uiteenlopend, maar ons het in diezelfde ere groot geword. Hoe kan het dan anders te? En sy sê, sy gaan die program geniet, uh, dankie daarvoor. Ok, so lang het, soos ek vir jy nie gesê het, dit jou inlei tot een wonderlijke naweek wat morgen en oormorgen uh, wel, dit begin eindelijk vandag, ja uh, om julle voor te bereid vir die naweek ok, die volgende een op die draaitafel weet ons oog, hy is ook jy weet, uh, Pat Boone hy is ook een fluiter uh, een wat altyd op op, op sy liek, uh, liekies fluit hy ook en hy is baie talentvol in daar die opzicht ook um, Pat Boone, hy is geboor op die 1 juni 1934, dis nie eergister nie hoor, dis laas week, <laughs> as uh, Charles Eugene, oor, ek dink Jim Reeves is ook Eugene, is hy nie? Ek weet nie, ek is nou nie meer seker nie, maar Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, Florida, sy skoolloobaan voltooi in Nashville, die moederstad van country muziek. Jap, beter as dit kan jy nie kry nie. Nashville, as jy daar is, moet jy een muzikant wees. En hy trouw later met een van die country sterre van die tyd, Red Folly, sy dochters, Shirley, Shirley Folly, was sy, eh, het hy mee getrouw, en word dan so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 63 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100 billboard uh, waar sommige van hierdie selfbekende sangers het nooit recht kreeg om selfs eenmaal daar uh, eh, het draai te kan gaan maak nie. Ok, ons gaan luister na Pat Boone en ek gaan hom ook laat twee doen. Uh, meen, hy kan nie so ver travel al die pad Zuid-Afrika en dan net vir ons een doen nie. Uh, die twee liekies wat Pat Boone vandag vir ons gaan doen is Pearly Shells, een van sy groot groot treffers en dan hoe luister ons ook na Three Coins in the Fountain. Three Coins in the Fountain dit is, uh, as jy wens, ne, dan gooi jy die minstukke so in die, wel, dit is normaalweg een pit, maar in die fountain, eh, net so goed, hier kom pearly shells. Pearly shells twinkles in the blue early shadow.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 Was hy Pat Boone? Hy het eers gesing Pearly Shells to Three Coins in a Fountain. Nou, jy weet hierdie verslaggevers of wat noem hulle dit, wat so gaan in die kaste rondkrap vir geraamtes in die kas, hulle kan maar vir Pat Boone omkeer in sy sakke uitskit, hulle sal niks kry nie. Ek sê, hy het so'n suiver lewe gelei, dat daar is nie, daar is nie geraamtes nie, in die kas nie. Um, ok, nou Joy, ek hoop jy is nog ingeskakel, ek het langklaas vir jou sommer net iets gespeel, en nou sommer maar net, speel ek vir jou, jou gunsteling kunstenaar, dit is Sir, Sir Cliff Richard, en uh, hy is geboor as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940, en dit is in eh, Lucknow in Indië, is een Britse sanger, muzikant en akteer, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar, wat in die 50, 60, 70, 80, 90s en 2000s, nummer 1 enkelspeler gehad het, Eh, Richard sy muziekloobaan het in 1958 begin en hy is nog steeds in die gang. Nou tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard eh, die show eh, die, het hy die Cliff Richard show aangebied wat op TV ons gaan nou omluister en die een wat hy vandag vir ons syng is een wat ek ook redelijk lang klas gehoor het The Minute You Gone van Cliff Richard die kom hy oh. You're gone. that you're gone I say Please don't stay away too long The minute you're gone Hey Cliff Richard, net vir Joy Shortly daar in Surprise in Amerika ek hoop jy het hom geniet. O, sy sê ja, sy het hom geniet. Daar, sê, daar het sy nou geantwoord. Um, ja, uh, die, die, die groep wat hy eindelijk mee saam gespeel het, die uh, eh, Cliff Richard, hy was ook op een stadium met hy vir hulle gespeel, en hulle was bekend as The Shadows, uh, hulle was bekend as, oh, voor dit, was hulle The Drifters, en het oorspronkelijk by mekaar gekom as The Harry Webb's ondersteuningsorkest. Nou, Harry Webb is natuurlijk Cliff Richard. Hy is, um, hulle, eh, hulle doen net instrumenteel uh, likies en hulle is baie goed daarmee. Uh, van die bestes, sal ek sê, die shadows, wat hulle um, sessie artists, wat hulle is. Ek gaan van hulle ook twee instrumentele likies. Die eerste ene is Dance On, en dan gaan ons luister na Cozy. Julle sal al twee herken onmiddellik wanneer hulle gespeel word. Hier kom die Shadows. Shadows. ons daar die Shadows eerste ene was gewees Dance On en toe het ons geluister na um, Cozy nou, hierdie groep wat nou op die draaitafel is, wat ons nou na gaan luister het, uh, wat ons gaan luister nou, hulle hoe kan ek sê in my uh, uh, vocabulary of in my uh, skaal het hulle gegaan van 0 tot 0 die Kelly Family, Europese Amerikaanse uh, muziekgroep, wat bestaan uit die multigeneratie familie. Ja, ek weet, hulle is van hoog voorskools tot uh, oeroud is uh, daar in die, en dit is allemaal in een huisgesin. Die ou was twee keer, die pa was twee keer getrouwd, maar uh, ja, ehm, um, Ja, hulle, die kinders het eindelijk die ding begin en hulle was van tyd tot tyd was hulle saam met hulle ouders op die verhoog. Hulle speel een repertoire van rock, pop, volksmuziek en uh, sing in Engels, Spaans, Duits, Baskies. Die uh, groep het wereldwijd sukses behaal op die trefferlijste en concerte, hoofdzakelijk in continentale Europa, hoofdzakelijk in Duitsland, die uh, Benelux lande, Scandinavia, Tsjechië, Eh, Tsjechië, uh, Pole, Slovakije, Spanje, Portugal en sommige uh, in Ierland ook. Nou, Ierland is eindelijk hulle thuiste. Hulle het sêder die vroege 1980s meer as 20 miljoen albums verkoop en is in die 1990s as die 60 wilste muziekgroep in Duitsland aangewees. Ten spuite van die Amerikaanse oorsprong is die groep feitlik onbekend in die Verenigde Staten. Nou, ja, ek het Eh, soos ek laas ook gesê het toe ek hulle gespeel het, jy weet, ek het hulle altyd geassocieer met een likkie, so as ek die naam gesien het van the um, Kelly family, dan ek, gaan voorbij, gaan voorbij, gaan voorbij, en nou tot so twee weke terug, toe ek nou gaan sit, en ek het gaan luister na a paar van hulle likkies, en ek was baie impressed, en uh, tot in so mate, dat hulle nou al amper een van my ginsling groepe is, <laughs> soos ek sê, van zero tot zero, en ek het van hulle twee liekies op vandag, maar wat belangrijk is hier so met hierdie, uh, luister na die woorde van die twee liekies, en uh, geniet hulle, hulle is rarig vir my, uh, hulle lei amper, uh, wat noem is daar mense wat so sonder die moderne dinge klaarkom, um, Amish, Amish, hulle is amper so Amish type, hulle maak hulle eie kleren, uh, eh, en uh, hulle word al baie gekritiseer daarvoor ook, en uh, in die paar regeer met die eister vuis, verstaan ek, maar kom ons luister na die Kelly family, en die eerste ene is, hulle, eindelijk hulle afskuit aan hulle pa, um, papa, papa Kelly, en waar hulle op die verhoog daar moet derduisende in die gehoor, waar hy loop en hy waai net vir die mense. Hy weet, eh, en die een dochter help hom om te loop daar. So, uh, baie, baie oud, hy in September, ek dink in 2002, is hy al oorlede, maar uh, dit so hierdie het voor dit plaasgevind. Uh, dit was 1994, wat hierdie plaasgevind het. En uh, ja, die, die, die, die liekie is Take My Hand, En dan die tweede ene is net so mooi hoor. Uh, ek denk eindelijk vir al hy. Uh, eh, all along the way. Luister na die woorde en geniet die Kelly family. Ek begin, hulle groei aan my. Hulle groei aan my. Hier kom hulle. Jo, ja, nee, ek sê, uh, ek, ek, ek weet nie wat ek gemis het al die jare, dat ek nie van na hulle geluister het nie. En, uh, maar uh, soos ek sê, een liekie het weggegeen. Ek hou nie van heer, jy weet, die liekie heer, wat hulle sing, en uh, toet ek gedink, alle liekies is maar nie selfde trant. Uh, so, moet nie, uh, wat sê hulle, don't judge a book by its cover, ne? Ehm, um, hulle het mooi goed ook, en ek hoop julle in die woorde geluister daar, is prachtig. Oké, okay, nou, dit was die Kelly family vir vandag, uh, miskien volgende week weer, ek weet nie, kom ons kyk wat gebeur. Um, Blondie, Blondie is volgende, hulle is een Amerikaanse rockband groep, wat uh, in 1974 eh, dier die sangeres Debbie Harry en die uh, gitaarspeler Christine is hulle gevorm. Nou hulle het ook, hulle het een hele klompie treffers, One, one Way or Another, Dreaming, Call Me, Atomic, The Tide is High, The Rapture, the, uh, nou hulle is specifiek um, bekend geraak vir hulle elektrische uh, vertolking of uh, eh, siekstijle. MUZIEK Eh, wat, wat uh, die eh, genre is, uh, disco, pop, reggae, funk en uh, early hip hop en al die type uh, liedjes uh, gecover het. En uh, ja, ons gaan na hulle luister. En die liedje wat hulle vir ons gaan bring is The Tide is High van Blondie. En uh, ek sien uh, Letty sê, sy hou ook baie van Blondie die Kelly, Kelly family. Ja, sy het hulle seker beter geluister as ek hulle geluister het. <laughs> Oké, okay, Blondie, the tide is high. tide is high. Julle sal achterkom, betie liekies sit ek net op, omdat ek hulle lang klaas gehoor het. En nou hierdie blond, uh, wel, daar is twee types muziek wat ek dadelijk kan uitken. En die ene is een wals, daar 1, 2, 3, 1, En die ander is een reggae. Ek weet nie hoekom, maar uh, reggae, ek, uh, ek kom onmiddellik achter, dis reggae daar. Uh, je weet, moet nie vir my vraag wat se vaststrap en wat se uh, al hierdie two steps en die type goeders nie en daar is die twee wat ek ken en uh, eh, re, reggae is uh, klink vir my soos een kar wat rij met een papwiel jy weet <laughs> ek weet nie hoeveel dit kan picture nie maar in elk geval, dis hoe dit is right wie het ons nou, hoe gaat waar is ons nou, ja hierso um, Freddy, Freddy Quinn aha, baie van julle ken hom hy is op 27 september 1931 in Neider Neider Oostenrijk is hy gebore en het in Wene groot geword. Och, wat een plek. Of as jy sanger is, is Wene die plek waar jy wil groot word, ne? Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streek het in die laat 1950s en 60s gestuig toe hy die personifikatie van een worteloose wanderer uh, eh, aangeneem het. Dit is die jonge Kombaldwieder, seker, wat hulle na verwijs. En uh, ja, eh, Um, Oké, okay, maar ons gaan nou luister na Freddie Quinn, na een ander ene, nie jonge kom balvierde nie, uh, ons gaan luister na, dit is die eilandlikkie, wat tol en tol bekend gemaakt het, Aloha Hey, dier Freddie Quinn, prachtige weergawe daarvan moet ek sê. MUZIEK Schau mich an und reich mir deine Hand. Es war schön, so schön mit dir an Land. Weine nicht beim Auseinandergehen, denn ein Seemann will Tränen nicht sehen. prachtige melodie daar van Olawahi. Ok, is amper amper van die spot. Joy sit net, <laughs> ons sal, ek gaan nou twee liedjes speel van uh, eh, a dame, uh, ook Duits, denk ek, uh, Dorina Santers. En uh, sy gaan vir ons twee, sy gaan, um, wat is hy, Demis Roussos, sy uh, uh, Goodbye My Love Goodbye, en die ander een wat sy gaan doen, uh, is die een van uh, seiler, ne, Seeman, deine heimat is as meer. Uh, Seeman, jou thuiste is die see, as ek het recht vertaal. En uh, Dorina is, um, in haar jeug het sy klassieke muziek gesing. Nou sing sy moderne popliekies, uh, eh, sy het leer blokvluit en kitaarspeel, en later klavier bygevoeg, sy het ook etelike jare sang, sangopleiding ontvang, uh, gevolg om uh, sopraan te word. Oor die jare het haar focus geskyf na blyspele en operettes. Torina Santos het haar eerste openbare en private concerte eh, het sy gegee en by Galas die uh, eh, korporatieve geleentjere het sy opgetree. Ons gaan na haar luister en haar twee liekies het ek nou net vir julle gegee. Goodbye my love, goodbye en Zeeman. Deine Heimat is das Meer lekker luister. Uh, sy is nie een briljante sangeres nie, maar daar is net uh, so, noem het maar een onskuldig uitkie in haar stem wat een mens uh, grijp, uh, wat, wat, wat mens van hou. Hier kom sy. MUZIEK Santers, wat vir ons gesing het, Seaman, of ek dink dit is Seiler, die Engelse weergawe, en uh, net voor dit Dennis, uh, eh, Demis Roussos, sê goodbye my love, goodbye. Ok, ons is daar, en dis weer ene wat ons al voorheen geluister het, maar dis so lang terug, toe gooi ek hom nou maar weer op, en soos ek sê, ek, ek krij dit nogal recht, om tweemaal vir jyself te grap te lach, en eh, uh, Nou, dit is die geval met hierdie ene, dit is Wackett Simpson, en hy, wel, hy, hy, hy is die bank, hy stuur een oproep uit na een dame, en uh, ja, kom ons, kom, wel, ja, uh, hoekom krij hulle nie een lening nie, of hoekom, uh, ek weet nie, dit is so iets, ne, dan uh, kom ons hoor hoekom, is hulle in die slechte boekies. Bank Call is die Stuk se naam. Hello? Good day, Miss Bingham. Yes. Miss Bingham, Mr. Pillay, I'm calling from Standard Bank. Hmm. Yeah? Um, just regarding the proof of address. I've gone to the branch and then I've they've updated all my details. They accepted it hmm. and everything should be cleared now. Mm, no. <laughs> well, then you need to speak to somebody at the Standard Bank branch in Northcliffe because I've just come from there. Ma'am, what did you provide as a proof of address here? Well, what is it on the system? <laughs> The title deeds. Yes, that is fine. This is a problem because you had um, Chris, uh, your boyfriend, you wanted to use his. It is his title deeds. I've just been told but, but that from the compliance, so let me get this straight. Now you're phoning me. So two people have told me it's not it's accepted. Now you're phoning me saying, oh no, it's not. You tell me why it's not accepted and why people are under the impression that it is and are giving out false information. Wow. Yes. Because it's for your account and you're giving okay. somebody else's title deeds. Yes, and he's given a letter stating that I live with him. But he's just a boyfriend. Yeah, <laughs> It's not permanent. Oh. <laughs> Uh, uh, you, you're joking. You are absolutely joking. No. What I'm, is the difference about living with a friend? Should you break up with this guy? Mm. Then what happens? <laughs> Oh my <laughs> bullshit, man. This is absolute crap. Wow. Ma'am, I cannot take the title deeds with somebody you're living in sin with. Okay, well then you know what? I'm sorry. <laughs> Sorry what? Say that again. I said you. that last bit again. Which bit? That last bit that you just said. Uh, living what? you you are living and you, we can't uh, take from Mr. Chris. What the hell does that even mean? We can't take from Mr. Chris. Can I speak to somebody who actually speaks English? I've been to the oh. branch three times. I've spoken to compliance department and now I'm dealing with the village idiots. Oh. Because you are living in sin, it, I, I can't... Sin! I'm living in sin! Oh my... Oh my... This is not... How long have you been in a relationship here, ma'am? <laughs> does that matter? It's stated that he owns the house and he has signed that I live with him. Yeah, but is there a ring on your finger, ma'am? <gasps> oh, my... <laughs> Oh, my... <laughs> The length, the duration of this relationship has got absolutely nothing to do with this. Ma'am, what I'm saying is, is that perhaps then you could convince us that this is a stable relationship. Mm. Well, then you need to speak to him because he will tell you that it is. Because wow. when I hear you speak, I don't know what guy would put up with your nonsense. I <laughs> feel like I'm in the <laughs> twilight zone. What is the difference if I was living with a friend and she died? Mem, we we've got funeral plans that you can take out for as little as five rand a month. <laughs> so, so, so, let me get this straight. The only way this would be accepted... Can I speak to your manager, please? Mm. If you are serious with this boyfriend, Chris, what base are you at? One, two, three, four, or five? What? What base? What base am I at? What base? One, two, three, four, or five? Are you, like, are the two of you putting? what? Putting? Are the, what? Are the two of you, like, putting, you know? What is putting? Sorry, I don't understand putting. <laughs> Confirming the relationship seriousness. Or is it still still like base two like under the shirt but over the bra? <laughs> I don't know. This is I'm not your father or your pastor where you have to feel guilty about telling me that I am your banker, so I need to know this information. <laughs> You oh. Or is your door like a swing door there by your bedroom? really? And maybe every week... you speak to your customers of Dana Bank. Maybe every week I'm going to have to change the boyfriend's name. Is that what I... <laughs> Okay, um, I will ensure you are fired. Your unprofessionalism and your lack, your lack of knowledge wow. is just it's beyond me. I didn't know people like you actually worked in the corporate industry. I'm, I'm, I'm actually just so embarrassed for you. Wow, she really is very embarrassed for you. Technella? Hello. I had a phone call from the bank now. I don't know, I'm Where's shaking. I'm so furious right now. Just saying, um, how long have you been in the relationship with, are you guys putting? what do you mean putting? What? I, do, I don't know. I didn't want to divulge in this. I don't know. I don't, oh, <laughs> um, no, I don't know. I, I, I, I, don't even know. I, I maybe I, am I'm, I'm still so unbelievably furious. I, oh, I need a cup of tea. Okay, okay, bye. hello. Uh, hello, Miss Bingham. What, please? Why are you phoning me again? Hmm. an official proof of address here? what qualifies as an official proof of address? Hmm. Look, because you loose and you are mocking me. <gasps> Loose. I would love to find out where exactly and in which bloody office you work in. Because I will come there and give you the bloody hiding of a lifetime. Hmm. Who who the do you think you are talking to me like this? Do you want me as a customer so you can carry on talking to me like <laughs> Well, that's not going to happen. I don't want to speak to you. The- Branch manager, bullshit. I would love to know where you got your qualification from. Oh, Ma'am, look, what? Le- what? Le- let me be honest here. What? Tell so, me, be honest. I'm, I'm lo- dying for this. Does he call you Miss Bingham or Miss bang him. <gasps> Look, you obviously like to bang him. Now, is that the truth? <laughs> what? Uh, what? Ooh. You want to talk to my... I'd like, who can I speak to? Anybody but you. Who oh. can I speak to? Okay, I'll give you. I'll give you somebody to speak to here. Yes. Um, thank you. You can speak to my um, superior. Who's your superior? Hurry up, then. What is his name? It's a lady. Oh my what is this? Okay, all right. Can okay? Can you just put me through? I'll, I'll figure. And out. her name is Laura Fernandez, Stephanie Bingham. <laughs> Payback. What? Stephanie. Payback. What? <laughs> Stephanie. Yes. <laughs> it's Wet Kid Simpson. No, it's not. Please, no, it's not. No, please. I'm, I'm shaking here. My oh, face is funny. red. Laura. Payback, my friend, payback. Norman! Yes, man! Oh, wow. Stephanie! <laughs> you dirty girl. Putting. You're putting <laughs> it. Ja, sy, tenminste sy tussen vir humor, ne, laat sy dit aanvaard het achterna, toe sy die waarheid vertel is, uh, ja, betu van hulle kan nie die ding insien, dat iemand hulle so kan breng, nie, maar, uh, ja, sy het daarom. Uh, Ok, die program gaan aan en ons kom nou by pss, pss, pss, wie gaan ons volgende luister? George Biker Selection hulle is een pop rockgroep van Assendelft dit is in, in Nederland die groep is vooral bekend vir 1969 Likkie Little Green Bag in 1975 wereldweie Paloma Blanca uh, een van die meest gespeelde Likkies in die geskiednis is die Paloma Blanca en in die uh, eh, 1985 Pan Europe uh, treffer Santa Lucia by Night die wat ons na gaan luister nou is die eerste ene gaan Bella Maria en dan direct daarna gaan ons La Paloma al twee dier George Baker Selection geniet Thank you. dit was al twee likkies leer uit eh, die George Baker Selection. Die eerste ene was Abella Maria. En toe het ons geluister na La Paloma Blanca. Right, die groep, of nie, ja, hierdie volgende ene, ek dink jylle het om jare laas gehoor. Ek self het om jare laas en dit is wat hy hier soek. Snoopy and His Friends is die derde album van die uh, groep uit Ocala in Florida. The Royal Guardsman. Hulle is vooral bekend vir hulle trefferopname van Snoopy vs. The Red Baron. Dit is nou die vliegtuig oorlog in die Tweede Wereldoorlog, ne? Uh, wat die eerste keer in 1966 vrygestel is en dit bereik nummer 2 in die VSA en nummer 8 in die Verenigde Koninkrijk. The Royal Guardsman. Hulle sing vandag vir ons een ou, baie ou ene. En uh, wie kan hom onthou? Kom ons luister na My Aeroplane Song. Eh, dink diep, jylle gaan om onthou. I can go for miles in my airplane Have a lot of smiles in my airplane I can go Daar sê, dit bring memories, ne? Jy het hom langklaas gehoor. Ek is seker, want ek het hom langklaas gehoor. Um, ok, nou hierso, die een wat ek nou op die draaitafel het, is een liekie, uh, hy is een eh, eh, baie bekende liekie, Dancing Queen van Ebba, maar die instrument wat hy mee gespeel word, dit is, in al my jare het ek nog nooit die specifieke instrument gesien, of, of om gehoor, of, en hy is nogal populair, hy, hy, hy word, toe ek nou hoor wat hy is, en so, toe gaan soek ek hom op, en ek krij toe baie liekies, wat dier hom gespeel word. <coughs> Sies toch, die, die, die instrument sy naam is Anklung, hy is, uh, eh, ok, kom, lees maar net wat hulle sê, so, uh, dit is in Engels, ek, uh, ek glo jylle sal Engels verstaan, nee. Angklung is a traditional musical instrument from West Java. Dit is in Indonesia, made from bamboo tubes that are shaken to produce sound. It is played by shaking the instrument to make the tubes vibrate and create a distinct tone. So, a group of players, each one with one or more anglums, Nou, uh, ja, they must work together to create a full melody. In 2010, uh, eh, UNESCO officially recognized the Indonesian Anklum as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nou ja, daar, dit sê nou als, is so een bamboes ding wat hulle skit om klank uit om uit te kry, maar elkeen het net een klank, So as jy 20 klanke wil hee, moet jy 20 mense hee wat deelneem. En dan moet elkeen precies weet op wat er stadium in die liekie hy sy bamboes moet uh, skit om sy nood ook in te kry. Dit is uh, vir my, uh, ja, uh, ek weet nie, ek sal die mekaar raak. Maar in elk geval ons gaan luister na Dancing Queen, soos uh, gespeel dier daar die instrument is nogal een, eh, een, eh, een, eh, een, een prachtige klanke, ek hou, daar so baie ja. liekies, en uh, ja, kom ons luister, dat jylle kan hoor, hoe klink hierdie Ankoen, ok, hier is hy met Dancing Queen van Ebba. Daar sê, nou het jylle ook iets gehoor, ne? En ja, um, dit vat een hele orkest, soos ek sê, dom mens. Een partij van die mense wat daar staan, is een keer dier die hele liekie, wat hulle sy noot speel. So hy, net vir my een noot buiten sit, uh, is hy ook in die orkest. En uh, wanneer dit sy beurt is, dan tik hy hem so twee keer, en dan kan hy maar gaan sit, dan is hy klaar met sy, sy gedeelte, van die hele liekie. Is een interessante instrument in, ja, what next, what next? Ok, what next is die, wat gaan ons nou luister? Kom ons gaan, um, ja, die, die, die groep is Orchestral Maneuvers in the Dark. En uh, ek weet hulle doen, hulle ander liekie is uh, Joan of Arc, Made of Orleans maar dit is nie die een wat ons gaan luister nie, van Orchestral Maneuvers in the Dark, gaan ons ook een wat ek baie baie lang klaas gehoor het, Sailing on the Seven Seas, jylle sal hom herken. MUZIEK OMD, dit is Orchestral Maneuvers in the Dark uh, en hulle is in Sailing on the Seven Seas, baie baie lang klas wat ons omgehoor het. Ok, hier is ons nou by ene, Freddy Breck. Sy rechte naam was Gerard Breker. Hy is 21 januari 1942 geboore in Sonneberg, dit is in Thuringia en uh, hy is oorlede op 17 december 2008 in Rottag Egen. Uh, eh, dit is in Boe Beire. Hy was een Duitse slaggersanger, komponist, platenvervaardiger en niesanker. Nou, die slaggersanger is maar net een genre van eh, een uh, sekere soort muziek wat uh, die Duitsers uh, uh, geklassificeer het. Sy eerste succes was Oberal uh, Oberal Auf der Wald 1973 uh, eh, was oor die wereld, as ek het recht uh, eh, vertaal, gebaseer op wat Pensiero van Giuseppe Verdi se Nabucco. Dit het, uh, in Engels is het opgeneem as We Believe in Tomorrow en dit laat in 1972 as een enkelsnif enkelsnit is het vrygestel. Dit het vroeg in 1973 die Zuid-Afrikaanse trefferslijste behaal. Hy het in die loop van sy loopbaan platinum plate en 35 gouwe plate behal. Ok, uh, Breck is in December 2008 is hy aan kanker verlede. Ons luister na hom, We Believe in Tomorrow. Dit is die slavekoor sy liekie, ja, van Nubeko. Kom ons luister, hier kom hy. Ja. We believe in tomorrow and a way full of joy and no more sorrow. After all, we have only one lifetime to be peaceful and happy, so let's do it with love. day. Freddy Breck met We Believe in Tomorrow. Right, um, Ernest, Ernest Jennings Ford. Julle hoor hom baie op sondag in spele kom, want hy is uh, eh, grotendeels is hy uh, gospelsanger. En uh, hy is op 13 februari 1919, is hy geboren en hy is oorlede op 17 oktober 1991. Professioneel bekend as Tennessee Ernest Ford was Amerikaanse sanger en televisiegasseer wat sukses in die country en western pop uh, en gospel muziek genreis geniet het. Hy is eh, bekend vir sy rijk bas bariton en thuis humor en hy word onthou vir sy trefferopnames van Shotgun Boogie en 16 Tons, vooral hy 16 Tons. Nou, as ek sê, een rijk bas bariton, luister hier hoe bas bariton klink. Klink dit is Tennessee Ernest Ford, en ons gaan luister na die laatste een wat ek gesê het, dit is um, ehm, 16 tons. Lekker luister. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. Mine that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number nine coal, and the star boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. morning it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe to the company store. Jy, eh, dit is a Tennessee Ernest Ford met wat gedemonstreer het wat hulle meen met a bas bariton stem. Dis wat hy daar het. Ek weet, hierdie, jy weet, ek het dier die uh, beloop van tyd, kom ek so af en toe af op a uh, eh, kunstenaar, kunstenares, wat uh, nogal aanklank vind by my, en uh, dan uh, eh, uh, krijg ek een sachte plekkie vir hulle. En hierdie volgende ene is een van daardie. Ek het haar al gevolg, ach, ek dink sy was nog onder 10 jaar oud gewees, toe is sy al een straatkunstenaar. Uh, je weet, uh, sit haar hoekie daar neer, waar die mense geld in gooi, en sy speel viool en dans, op haar viool muziek en sy is so talentvol, so talentvol. Sy het my aandig gevang en ek hou haar sederdien dop. Nou, sy is van Oekraïne, sy is geboore in Oekraïne, uh, sy is een violis, uh, sy het bekendheid verwerf dier haar straat optredes in Santa Monica, dit is in Californië, nadat haar gesin in 2015 na die Verenigde Staten verhuis het. Sy is bekend vir die speel van contemporaire popmusiek op haar verhuul en het een groot aanlein op, aanhang opgebouw en sy was te sien op die uh, Ellen, uh, uh, dit is uh, Ellen DeGeneres, ne, uh, program, Nou vanaf 2025 is hy ook bekend as Carolina Rose. Uh, Julle moet haar hoor om haar te waardeer en eindelijk moet mens haar sien om haar rechtig te waardeer. Sy is so musical, sy het nou beginne sing ook en sy speel nou gitaar en uh, haar klein boete en sissie is sy ook bezig om op te lei en uh, Eh, in sang en in gitaar en eh, so hulle gaan een singende familie wees. Ek sien nog een, wat noem ons het, een Kelly family, <laughs> wat opgebouw gaan word hier so. Um, ons gaan luister na Carolina Pritsenko en die liekie wat sy vir ons bring is Conquest of Paradise um, en uh, hulle sê, the most powerful street performance Carolina Pritsenko op Weilen. Luister net hierdie muisiekie. Eh, eh, een uh, uh, ander ene wat ek net vannacht noem, uh, is uh, um, uh, ook een klein muisiekie. Ek daar volg ek al van twee jaar oud af. En van twee jaar oud af sing sy likies. En uh, okay, ek, sy is nog nie op een standaard waar ek haar uh, op die program kan feature nie. Maar sy, oh, uh, f, f, uh, Angelica Nero, Angelica Nero, onthou die naam, skryf hom iwis neer, jylle gaan baie van haar hoor, sy is nou vier jaar oud, maar ek volg al van het sy twee is, sy doen viool, sy sing, sy doen klavier, sy het begin nou met kitaar, sy uh, ballet, sy dans, moderne danse, sy bak, sy, you name it, uh, ek, ek weet nie waar haar ma, of dan selfs sy, al die tyd kry, om al hierdie dinge te leer nie uh, eh, ijskaats, oog, man, eh, dit is ongelooflik, en uh, om haar te sien in aksie, en sy geniet het verskrikkelijk. Carolina Projenko doen vir ons Conquest of Paradise. wat sê jylle daarvan? Jo, sy sit haar eie draaie ook in die liekiese weisie en eh, dan moet jylle haar dop hou wanneer sy speel, sy dans letterlik met die um, uh, viool in haar hand en uh, ja, um, uh, uh, sy, nou onlangs het, sy, was sy op een onderhoudsprogram met Whoopi Goldberg en Hoopie het dinge gesê daar wat uh, eh, redelik onvanpas was en nou is Carolina bezig om uh, nou Hoopie Goldberg te dagvaar vir 50 miljoen dollar nou ja kom ons kyk hoe draai die ene uit um, sy dinge gesê wat nie waar is nie en uh, so uh, ons sal maar dit volg en kyk wat gebeur. Ok, nou, as ek sê, Maria Magdalena Elisabeth van Seil, van wie praat ek? Jep, jylle is reg, jylle is 100% reg, en uh, dit is Karike Keesenkamp, en uh, sy is uh, eh, geboor in Den Haag, in, in Nederland, en Hulle verhuis na Zuid-Afrika waar sy naam maak as sangeres. In 1967 verskend sy in die rolprint die professor in die prikkelpop en sing jy liekie Timothy. Um, kom ons luister na haar, ons het nie veel tyd oor nie. Ja, ach, dat is nog een half uur, maar ek wil soveel as moendlik indruk in hierdie oorige tyd. Uh, ons luister na haar um, en sy doen vir ons die klein strandkafeekie by die hawe, is ook een wat dier Demis Roussos gespeel word. Kom ons luister. Uh, eh, Karika Kiesenkamp. Die aanskemer val oor die huisies en straten van versoek tot veroorvalsbaai. MUZIEK Die horkies voor elke kleifeester word dig toegetrek om die wind uit te hou. Die mis oor die see trek al nade en vou soos een wolk ombers toe oor die strand. Die viertoren eenkant by Simonstad begin oogknip tot by Gordons Bay. Daar in die kleifeester by die haven daar waar die woensdag is bloei op my wang zoen daar in die klein strandcaféekie by die haven daar het ek jou skans vandag weer gesien Die visserbote sy aan sy en gereig met die reuk van die see om die boeg. En ver oor die baai flikker liggies van die waar die vans van een glaad terugbring. Toeriste en verliefde paarkies sit plek plek gesels met tolton in die sand mis oor die seesak, oor strate en huisies van vishoek, tot ver oor valsbaai. Daar in die klein strandcaféekie, by die haven, daar waar die wind sag die sproeien op my wang soen. Daar in die klein strandcaféekie, by die hawe Daar het ek jou Skrams van dag Weer gesien Daar in die klein strandkafiekie By die hawe Daar waar die wind Sacht die sproei Op my wang soen Daar in die glans van dag weer gesien. Daar in die klein strandkafeekie by die hawe. Waar... Kas hy, uh, dit is Krika Kiesenkamp, die klein strandkafeekie by die hawe. Uh, een van Dennis Roussos, uh, wat de small cafe on at the harbor of so iets, is uh, wat hy om genoem het uh, wat eindelijk een directe vertaling dan is. Um, ja, nou, aangezien ons nou by Afrikaanse liekie is, kom ons doen hierdie ene. Um, ek het nie geweet, hy word in Afrikaans ges, uh, gesing. Wacht, kom ons doen gauw eers net wat hierna gaan gebeur. Uh, my program gaan aan tot half. Half ses, en dan gaan ek uh, van die licht af. Dan uh, moet julle wacht vir ses hier om te kom ek saai op drie radiostaties gelijktijdig uit, soos ek nou hier gesels. Die eerste ene is uh, Rudolf uh, Goosen. Hy is in beheer of hy is die eienaar van radiostatie Radio Eendrag en direct na my hier so om 6 uur, dan val hy in met sy program op spoed. Nou, baie gewilde program en uh, die mense uh, eh, krijg geleentheid om hulle muziek of uh, ja, uh, uh, uh, versoeken te stuur, hulle krijg geleentheid om te gesels oor dit en dat, oor enig iets en uh, gewoonlik is het lekker interessant wat hulle gesels en uh, ja, wees seker as jy vir my versoek gestuur dan gaan jy jou plaat hoor vanavond nog so wees seker om in te skakel by Rudolf uh, sy program op spoed, dit is om 6 uur. Dan, op die ander radiostasie, Radio Eendrag, is het, uh, eh, DJ Doep, uh, Christo Duplessis, self een muzikant, hy het self ook al opgetree in, uh, uit een lang reeks van liekies wat hy uh, eh, al opgeneem het en uh, wat hy saam met groepen gedoen het en wat hy self gedoen het en sy program is Gooi Milies. Dit is elke vrijdag aand om 1900 tot 2000 en uh, ja, dan word het herhaal op zaterdag uh, 12 uur tot 1 uur, ne? En dit gaan oor boermuziek hy sê dit is muziek wat die voete gaan laat jik en uh, dit is uh, boermuziek op sy beste dier DJ Doop heruitsending 12 uur en uh, op, uh, op uh, saterdag, uh, moet dit nie mis nie lekker skoffel en uh, ja, so, wees seker om dan op radio 1 drag moet jylle 7 uur ingaan op uh, radio uh, uh, Ramkat radio radio is dit 6 uur, en dan die ander stasie is uh, Global Arts, of Global FM. Uh, eh, ek weet nie, daar is een register uit, of een rooster van muziek wat plaas vind, en uh, ja, ek weet nie of hy heel te op datum is nie, maar uh, gewoonlik in die verlede het uh, Elaine, Elaine wat die stasie besit, ook opgekom om 6 uur en uh, gewoonlik in onderhoud met iemand. Dit was altyd ook baie ja. interessant een om te luister en so aan, so um, ja, so uh, uh, luister maar hier op Ramkat of uh, Elijn, ach, uh, op, op, op uh, radio uh, uh, ach, see, Global Art Global Art of eh, daar uh, iets daar gaan gebeur, ek is nie seker nie, uh, eh, Christo Doep op um, ehm, 7 uur op uh, Radio Eendrag en uh, dan Rudolf op Ramkat Radio, dit is om 6 uur, al drie lekker lekker programme, en dit, uh, ja, luister genot. Ok, so, kom ons stap aan en ons gaan nou, eh, uh, net sien wat is op die draaitafel. Ja, nou ja, terwijl ons daar nou Afrikaanse muziek doen, Virginia Lee, sy het hier een liekie, een eh, traditioneel Engelse liekie, a, eh, die Kingston Trio doen Hang Down Your Head Tom Dooley. Ek sien a, ehm, Virginia Lee het saam met a Marius de Vos het saam in Afrikaans opgeneem. So ek gaan om vir julle speel. Hier kom hy. Tom Dooley van Virginia Lee in Afrikaans. Hang nou je kop, Tom Dooley, hang nou je kop en treur. Hang nou je kop, Tom Dooley, morgen is jij niet meer. Boer op die berg met zand. Kingston Trio, Hang Down Your Head, Tom Dooley, het uh, Marius de Vos, saam met Virginia de Jager. Daar sing sy nog onder haar nooens van Virginia de Jager, so hy is seker baie oud, duidelijkie. Uh, eh, hang jou kop, Tom Dooley. Um, ja, uh, ek het, die, die, die story van Tom Dooley, het ek in my, uh, ek het een boek wat gepubliceer is, dit is my trivia uh, dagboek, met klomp feite in, en in die feite het ek klomp Doelie's story, en eindelijk was hy heel onskuldig gewees, hy het iemand beskerm, en hulle neem aan, dit is die ander meisie, hy het een skelm gehad, en dit is sy wat die moord gepleeg het, en, eh, maar hy het verantwoordelijkheid aanvaar, as ek dit regel verstaan, uh, uit die feite uit. En uh, ja, so, Tom Dooley. Um, ons kom nou by, ja kom ons luister eerst na Scallywag, sy het, uh, dame DJ Dalton, het een likkie uitgebring, Stay With Me, en die likkie, uh, wel, sy, sy doen het hem goed, maar toe kom Scallywag, en sy sing ook hierdie liekie en uh, ek wil amper sê Skaliwakse weergawe is baie beter. Kom ons luister, Stay With Me van Skaliwakse. Thank you. need you, I want you a million times more than anyone that I've known before. Cause you, you fill up my heart. a flame that is bright as the stars. But I'd burn out if you'd ever go. So stay with me, stay with me, stay tonight and the rest of. Maar sê, dit was Kellywag met Stay With Me, Stay With Me, Stay. Dit was Lucy J. Dalton se oorspronkelijk wat uh, eh, Kellywag daar vir ons gesing het. Ok, DJ Otzi, Otzi, uh, Bellamy Brothers, hy sing vir ons Like A Star, maar dan direct daarna gaan ek, ek gaan somme drie in een rij nou doen, net om het, uh, om hulle in te kry voor die tyd verby is, A Like A Star, dier die Bellamy Brothers, Jason Mraz, Have It All, en dan Steven Sanchez, Until I Found You. Nou die laaste twee specifiek, eindelijk die laaste drie, is redelike nieuwe liekies, nieuwe rugge liekies, en dis min wat ek, wat, wat ek aanklank vind by hierdie eh, moderne liekies, en uh, hierdie is al drie liekies wat ek uh, geluister het en gelike het. Kom ons luister. Like a Star, dan kom Jason Mraz en hy sê Have It All en Steven Sanchez Until I Found You. Al twee mooi liekies vir my. Thank you. something, a gift that will endure forever. A star up in the sky that bears your name. The two of us will fly to glory, but your star remains forevermore. And even in a thousand years, it will just be getting started. An everlasting star. and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Or uh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or uh, may the road less be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all. a slap bracelet May you keep the chaos and the clutter off your desk May you have unquestionable health and less stress Having no possessions though immeasurable wealth May you get a gold star on your next test May your educated guesses always be correct And may you win prizes shining like diamonds May you really own it each moment to the next Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows Whoa. Or oh, may the road that you follow If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses, go. gauw weer in, net om weer, hier laatste stukje, dit lyk my, ek het gepraat met die mic af, en ek het baie gesê hoor, ek het gesels, ek sê, sê soos julle my nog nooit door gesels het nie, ek het vir julle gesê, dankie dat julle ingeskakel is, ek het vir julle gesê, um, wat nog, Henny het al klaar gegroet, en uh, hy het gesê, uh, waar is ons nou, Henny, baie mooi program vandag gewees, en jy het jou tref, bou so voort, nou tot sondagmiddag, toe sê ek eh, dat, uh, ja, sondagmiddag is my volgende muziekuitsending op my sondag uitspan en toe sê ek, hallo Albert, ek sien jy is ook ingeskakel, ek het verwacht, jy moet ingeskakel wees, en uh, dankie daarvoor, en uh, ja, wat sal die program nou wees as ek nie luisteraars het nie, ne dan het ek al hierdie moeite van niet gedoen, en uh, dit is deel van die goed wat ek gesê het, en dat uh, die plaat wat julle nou net geluister het, uh, Will You Go, Lassie Go, is meer in lijn vir die Kelly family se traditie. Hulle is Iers, dit is een Ierse liekie daai, en ek het gesê, gaan moet twee afsluit, daai was een van hulle gewees, en uh, die ander een wat ons mee gaan afsluit, is Jennifer Rush, The Power of Love, en, eh, oké, nou, okay, nou sê ek weer, tot ziens, doen wat jylle geniet, geniet wat jylle doen, hier is die heel laaste liekie, The Power of Love, Jennifer, Pell, uh, eh, Jennifer Rush, lekker aand, lekker naweek.